Nakon bitke na Bedru, Umeir ibn Vehb se sretno vrati kući, ali iza njega ostade njegov sin Vehb kao zarobljenik u rukama muslimana. Bojao se Umeir da će se muslimani osvetiti na njegovom sinu zbog svega uznemiravanja i napada koje je on činio prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim pristalicama. Jednog ranog jutra Umeir se upute prema Keabi da izvrši obilazak oko nje, te da traži pomoć i blagoslov od kipova koji su se tu nalazili. Pored Keabe, u dijelu koji se zove Hidža, Umeir ugleda Safana Ibnu Umeja, pa ga pozdravi džahilijetskim pozdravom. Dobro osvanuo, o gospodine Kurejšija! Safvan mu odgovor istim pozdravom, pa dodade. Sjedi u Mejre da malo popričamo, jer uz razgovor brže vrijeme protiče. Umeir sjede pored Safvana, i njih dvojica počeše da komentarišu ishod bitke na bedru, podsjećajući se te velike nesreće što ih zadesi. Nabrajali su zarobljenike koji padoše u ruke Muhammeda i njegovih drugova. S nevjericom su računali koliko su sve njihovih uglednih kurejšija sasjekle muslimanske sablje i progutao napušteni bunar na bedru gdje su se bacala njihova tijela. Safvan teško uzdahnu govoreći. Tako mi Boga nakon svih njih nema nikakva hajra živeti dalje na ovom svijetu. U pravu si, dodaje mejr, onda malo očuti pa nastavi. Gospodara mi Keabe, da nemam onoliko dugova koje sada nikako ne mogu vratiti i da se ne bojim da će moja porodica poslije mene u bijedu zapasti, sad bih otišao Muhammedu i ubio ga, čime bih zapečatio njegovu misiju i riješio nas njegova zla. Onda nešto tišim glasom Umeir produži govor. Sama činjenica da je moj sin Vehb u njihovim rukama, moj odlazak u Jestrib ne bi dovodila u pitanje i sumnju. Safvan Ibnu Mej se uhvati za govor Umeira Ibnu Vehba, pa ne želeći da propusti ovu rijetku priliku, brzo mu reče. O Umeire, sav svoj dug prenesi na mene, ja ću ga umjesto tebe vratiti, pa makoliko iznosio. A što se tiče tvoje porodice, ja ću ih sastaviti sa svojom porodicom, i brinuti se za njih dokle god budem živio. Imam toliko bogatstvo da ću ih svi u moći obskrbljivati i pružiti im sve ugodnosti ovog života. Umeir mu odvrati. Ako je tako, onda ovaj naš razgovor nikom živom nemoj da spominješ i to neka ostane tajna. Safvan se složi govoreći. Obećavam ti to zasigurno. Umeir napusti mesđid, a neka vatra poče da gori u njegovom srcu. Bio je to plamen srđbe koju je osjećao prema Muhammedu. Onda se poče pripremati za izvršenje svoje osvete. Nije se bojao da će kod nekog izazvati sumnju svojim putovanjem, jer su mnoge kurejšije čiji su bližnji bili zarobljeni od strane muslimana, često odlazili u pravcu jestriba, raspitivajući se za otkup svojih rođaka. Umeir naredi da mu sablju dobro naoštre i da je umoče u otrov. Dovedoše mu njegovu jahalicu, osedlaše i pripremiše, pa se on uspe na sedlo i zaputi u pravcu Medine, dok je sav kiptio od srđbe i mržnje. Tako Umeir stiže u Medinu te se odmah zaputi u pravcu mesčida tražeći Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kada je došao u blizinu džamije, zaustavi svoju jahalicu i sjaha, te produži pješke. U tom času je Omer ibnul Hatab, neka je Allah zadovoljan njime, sjedio sa nekoliko drugih ashaba u samoj blizini džamijskih vrata. Razgovarali su o protekloj bici na Bedru, o zarobljenim kurejšijama i njihovim brojnim žrtvama. Po pa ko zna koji put su vraćali usjećanje slike o junaštvima muslimanskih boraca i muhađira i ensarija. Spominjali su Allahovu blagodat koji ih je počastio velikom pobjedom i omogućio im da vide neprijatelja potpuno razbijena i ponižena. U jednom momentu, omen pogled na vrata, i ugleda Umeir ibn Vehba kako sjaha sa deve i kako se upućuje prema mesđidu nosijeći isukanu sablju u ruci, pa skoči govoreći. Onaj pas je Allahov neprijatelj Umeir ibn Vehb. Tako mi Allaha došao je samo zbog nekog zla, jer on je huškao mušrike na nas u Mekki. On je za njih špionirao prije bitke na Bedru. Onda Omer reče drugovima. Pođite Allahovom poslaniku i rasporedite se oko njega, te dobro pazite da ga ovaj prefrigani lopov ne bi iznenadio. Onda Omer prvi požuri do Allahovog poslanika pa mu reče. O Allahov poslaniče, evo Allahovog neprijatelja Umeira ibn Vehba dolazi sa sabljom u ruci. Ubijeđen sam da se sprema na neko zlo. Allahov poslanik mu odgovori Pusti ga da uđe ovamo Omer izađe Zgrabi Umeira za odjeću Stavi mu sablju pod grlo I dovede ga do poslanika Sallallahu alaihi veselem Kada ga Allahov poslanik vidi u takvom halu Reče Omeru Pusti ga Omere Kada ga Omer pusti vjerovjesnik mu ponovo naredi. Odmakni se od njega. Kada se Omer odmače, vjerovjesnik se obrati u Meiru. Priđi u Meire. U Meir priđe bliže i pozdravi vjerovjesnika džahilijetskim pozdravom. Dobro osvanuo. Vjerovjesnik mu odgovori. Allah nas je počastio puno ljepšim pozdravom nego što je tvoj pozdrav u Meire. Počastio nas je selamom koji će se koristiti i u džennetu. Umeir odvrati. Nisi ti tako daleko od našeg pozdrava, Boga mi, čak si ga doskora koristio. Vjerovjesnik ga upita. Šta te dovelo ovamo u Umeire? Umeir odgovori. Došao sam da vas zamolim da mi učinite dobročinstvo i oslobodite moga sina iz zarobljeništva. Vjerovjesnik ga ponovo upita. A šta je s tom sabljom na tvom vratu? Ma kakva sablja? Pa je li nam išta koristila na dan bitke na bedru? Odgovori u Meir. Reci mi iskreno, zašto si došao u Meire? Ponovo ga upita poslanik. Pa došao sam zato što sam već rekao odgovori. Nije zato, dodade poslanik, nego si ti sjedio pored Kabe sa Sefvanom i Mejom, pa ste spominjali sve kurejševičke žrtve i zarobljenike na bedru, pa si ti rekao da nemam ovaj veliki dug i brojnu porodicu, otišao bih i ubio Muhammeda. Onda je Safvan na sebe preuzeo tvoj dug i brigu oko tvoje porodice, samo da bi ti mene ubio. Ali Allah se ispriječio između tebe i tvog plana. Umeir učudu zašutio na trenutak, a onda povika – vjerujem da si ti u istinu Allahov poslanik, onda nastavi. Stalno smo te ugonili u laž i nijekali da dobijaš objavu sa nebesa ili da ti ona silazi od Allaha, ali razgovor između mene i Safvana niko nije čuo osim nas dvojce. Tako mi Allaha sada sam ubijeđen da te o svemu tome nije obavijestio niko drugi osim Allah. Pa neka je Hvala uzvišenom Allahu koji me ovamo doveo kako bi me na pravi put uputio. Onda u Umeir izgovori šehadet riječima Vjerujem i svjedočim da je samo Allah Bog i vjerujem i svjedočim da si ti Allahu poslanik. Primi islam i postade musliman. Onda Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem reče svojim drugovima Podučite vašeg brata osnovama vjere Naučite ga kako da uči Kur'an i pustite njegovog sina na slobodu. Muslimani se silno obradovaše prelasku u Umeira ibn Vehba na islam. Omer, neka je Allah zadovoljan njime, je govorio – Draža mi je bila divlja hijena nego Umeir ibn Vehb kada se pojavio pred vjerovjesnikom. A sada mi je on draži nego moj rođeni sin. I dok je Umeir čistio svoje srce učeći o islamu, napajao svoju dušu kuranskim svjetlom i živio najuglednijim životom od kako se rodio, zaboravljajući i Meku i one koji su ostali u Mekki. Dotle je njegov dojučerašnji drug Safvan ibn Umeir, pun nade i pustih želja, obilazio skupove Kurešija govoreći im Radujte se značajnoj vijesti koja će vam uskoro stići i zbog koje ćete zaboraviti poraz na bedru. Ali kako je vrijeme sve više prolazilo i čekanje na tu vijest se oteglo, neka zebnja oko srca Safvana Ibnu Meja se iz dana u dan povećavala, pa je postalo vruće od žeravice. Raspitivao se Safvan kod putnika iz pravca Medine o Umeiru, ali ni od koga nije naišao na zadovoljavajući odgovor. I umjesto vijesti o ubijstvu Muhammeda, Safvan od jednog jahača ču sljedeće. Umeir ibn Vehb je primio vjeru Islam. Ta vijest pogodi Safvana kao udarac groma, jer je bio ubijeđen da Umeir ne bi prešao na Islam ni onda kad bi to učinili svi stanovnici zemaljske kugli. A što se Umeira tiče, on je učio sve o propisima vjere Islama – pamtio koliko je mogao više od riječi svoga gospodara, sve dok jednog dana ne dođe vjerovjesniku i reče mu O vjerovjesniče, prošao sam dugi period u kom sam težio ka gašenju Allahova nura, silno se trudeći da što više uznemiravam i ometam one koje su već bili pripadnici Islama. Sada bih volio kada bi mi ti dozvolio da se vratim u Meku i da pozivam Kurejšije u slijedženje Allaha i njegova poslanika. Ako mi se odazovu, pa to bi bilo veoma lijepo. A ako se okrenu od mene, ja ću ih uznemiravati isto onako kako sam to činio sa tvojima shabima. Vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem mu dozvoli te on otputovao u Meku. Dođe kući Safvana ibn Umeira i reče O Safvanu, ti si jedan od najuglednijih poglavara u Meki, jedan od mudrijih ljudi u plemenu Kurejiš. Misliš li to vaše obožavanje kamenja, i prinošenja žrtava kipovima zaslužuje da se nazove logičnim i pametnim i da to bude vjera. Mene što se tiče, ja sam se svega toga odrekao i vjerujem da je jedan Bog, Allah i da je Muhammed njegov poslanik. Tako je otpočela misija Umeira Ibnu Vehba u Mekki. Pozivao je u vjerovanje Allaha sve dok pred njim ne prihvati Islam veliki broj Mekelija. Neka Allah Đelešanuhu višestruko nagradi Umeira za njegov trud i neka mu osvijetli njegov kabur svojim božanskim nurom. Amin.